Egun horren zure guzieri, tensio azkaja energia kooperatiban, alako kontu konponketak plaza publikoan ukateko. Energia afera hori baizik entzuten eta ikusten da gure tokiko medioetan. Ta astelinean ono ere bai enbataren newsletter jarekin. Egia egan ez ni sekulan askin teresatu lugaldean ditugun energia kooperatibei, Bainan ze i izenak, lantxariak, primak, aita dendena botatzen eta bere ala kondenatzen dugu? Ez te lehenik afera pribatu bat. Kooperatiba batena bere barneko historioekin eta bere barneko erabaki instantziekin puntu. Zergatik ono erreski sobera erreskien eustuko, mitegan jaunak egan bezala pertsonen ohorea sakurrei botatzen diegu. Biak edo nore dozen desadostasun bat detik abiatuz, bere izena, bere burua argazkitan eta bere bizi privatua plaza publikoan estaldua deskubritzen aldu. Non dugu muga? Horrela delazioari abarkatu itzberia modan le signalement toki edera eskaintzen delarik? Nola ez pentsatu hemen etxe bizitzaren ahluan, hor ere bai, argun normala bilakatzen da jaben aurkako ilizia, hoai publiko ki mehatsatzen da, prentsaurrekoak eginez, edo nor presdena bere etxe bizitza xaltzea, bigarren etxe bat egingo duen erosle bati, kasu hoai ejana dute, izenak botatuko dituztela. Baina horrekin gero ze itxoiten nagibelean? begirada txajak, jendea sozialki botatzea, iltsultak, isolatzea? Berriz ere, non dugu muga? Ta sekezka, Horrere bai, guai, instituzioek beraiek erritarre kuritatea egitea eskatzen dutelarik. Le sentinel de lore voisin vigilant, komunikazionema ederrak ditugu gibelean, la société de vigilance, la co-construction de la sécurité, ah, bizikit ederrak genuen COVID garaian, elkartasun hori. Ta ze pentsatu hor ere bai, pasaden astelenetik goiti guai, interneten bitartez, simpleki plentak egiten alko direlarik. Arriki helburu bakarra dute eguneroko belduraren sentimentua elikatzea. Beaz bai batzuek delazio sinalamendu salaketa berdin duitza, garaipen gisa sare sozialetan kontabilizatzen dituzte baina historian ez dute sekulan deusonik elkar bizitzaren zatekari alderantziz. Bilesker harreta zentzunik eta pasa